Infanoi devas legi laute. La reteio de la Universitato de San Paolo publicigis antau quelcae semainoi articolon de professoro Carlota Botto, quio instruas filosofion de educado en tiu institutio. En tempo ciam oni amplexe discutas pri usado de modernae technologiajoi en la class chambroi, exemple per computiloi, si pledas che infanoi legu libroina voce en la classoi de elementae lerneioi. Si assertas che laut legado helpas la incapigon de la maniero kiel syllaboi farigias vortoi, cae vortoi frazoi. La taxado de lerno nivelo de Brasilei infanoi e la agio de sep iaroi montras mal crescon dum la lastai iaroi. Mal facilezzo legi ca escribi montras che la metodoi de alfabetigado devas plibonici. La professorino assertis infanoi ne successas concentrigi en legado de iom longai textoi, ili perdas la attenton, ne successas obstini tiu celle. Lau sci, la voce legado estas rimedo quiu clare helpas infanon capti la texton kiel tutajon. Instruistoi devas insisti en pri intonatio, ciu per ludei stimuloi, ciu instigante che infanoi helpu unu la alian en tiu En passinta tempo, voc legado estis ordinara ofta afero en tradiziai lerneioi, sed laula passado de tempo, pro alveno de novae pedagogiae teorioi, oni flanken lasis gin. Carlota Boto pledas che instruistoi en elementai lerneioi ricevu orientadon por conduci sien infanoin tiu voie. Por tio, comprendeble, oni devas elstarigi la gravetson de infan literaturo, de frequentado de bibliotecoi, cae constanta insistado pri la gravetso al preni la cutimon legi. Kiel onestias dum la lastae iaroi, mal crescis la cutimo legi libroin en la tuta mondo, pro la influo de la telefon aparatoi cae aliei ecranoi. Instruistoi devas stimuli la amon al libroi, ne nur al la etuloi, sed ancau al iliei gepatroi, geavoi, geoncloi. Laula professorino, en ciu classo de elementa lerneio devus esti almeno dec quin minutoi da laut legado tiu cele. La ideoi de professoro Boto conducas nin al instruado de Esperanto. Ciu ancao Esperanto instruistoi devus stimuli nien comenzantoin al vocia legado ecte la unua lezione, ec se ili ne estas infanoi,